كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon ove pauze i nemogućnosti državanja samog predavanja ili dersa u Fahdovi džami, kao što vi običaj prijedani onaj, godina ili kako hoćete, onaj, sreda. Mi ćemo čas, inša Allah, nastaviti sa našim druženjem. Mi smo došli do 155. Svršenom stvar 155. da se večer ćemo raz sa, odnosno početi 156. godine. Te godine je Hajsam ibn Muavije, namjesnik Mensura, osvojio Basru. U borbi protiv Amra ibn Šedada, koji je bio namjesnik za Ibrahima ibn Muhammeda, onaj, e, držeći čitav dio Perzije, taj dio Perzije, Zatim je on naredio da se ovaj svrgne, da mu se oduzme život, kao što je urađeno. Nakon toga je Mansur spijenio Hajsama ibn Muaviju. Kaže se da je to zbog ovog njegovog bilo postupka, upravo zato što mu nije bilo dozvoljeno da ga ubije. A onda je postavio kao namjesnika Sivara ibn Abdullaha, dotadašnji kadiju Basri. Zatim je njemu prepustio predvođenje kadiluka, odnosno samo sustvo i predvođenje namaza muslimanima. Također, namjestništvo, namjesništvo, jel, kako se to kaže, šurta, ali ja uvijek taj termin koristim onaj, za policiju ili za snage reda i mira, postavio je Sejda ibn Dahaladža. A Hajsem ibn Muavija se vratio, dakle onaj koji je svrgnuo, odnosno ubio Amra ibn Shirada, vratio se u Bagdad i kaže se da je te godine iznenada umro, neočekivano, dakle umro i kaže se da je umro dok je onaj spavao sa jednom od svojih e, robkinja. Ove godine je na Hadž predvodio muslimana Abbas ibn Muhammed, brat od Mensura. Ove godine je e, preselio Hamza je Zajad. Hamza je Zajad je bio poznat po tome što su mu se pripisivali uh, dugi medovi, dakle dužine u kirajetu učenju Kur'ana. Neki su, odnosno prihvatali, neki su onaj, odbijali to, odnosno negirali su da je to uopće dio ispravnog učenja. Zatim je 157. godina, te godine je Mensur eh, završio svoju palaču El Hulud u Bagdadu, jer je eh, dao ime Hulud ili palača vječnosti želeći da potraje vječno njegova vladavina i njegov život, bar to je jedan od njegovih, jedna od teorija koja se veže za ovu palaču. Kada je završio ovu palaču, on je te iste godine i preselio, odnosno sljedeće godine, to je 158. godine, i kaže se da je ova palača se raspala, srušila se nakon njega jer nije održavana njega je u tome pomagao Eban ibn Sadaka i Rabija, e, njegov oslobođeni vod, e, rob, odnosno Mensura. Zatim je Mensur naredio da se tržnice udalje od palače, vladne palače prema vratima, takozvanim vratima, jel ulaz u Magda Kerh. Mi smo govorili o tome da je to, da je to bio razlog, odnosno povod, zato što je previše bilo galame i buke na samoj tržnici i nije halifa, odnosno nije halif to odgovaralo. Ove godine je Mensur naredio da se napravi parada njegove vojske, i njegove konjice i e, svega onoga što su oni imali od opreme, od oružja. On je izašao sa, u toj paradi se pojavio on sa, sa svojom vojskom i parada je izvršena, odnosno e, bila je parada na samoj obali rijeke Tigris. Ove godine je smijenio u sindu Hišama ibn Amra, postavio Sejda ibn Halila i ove godine je vojsku muslimana, ljetnju vojsku muslimana predvodio jezi ibn Sejd Eselami. Es Kaže se da je u tom svom povodu ušao duboko u Bizantiju i da je e, osvojio neki od gradova naselja palača i zarobio onaj nešto roblja. Ove godine je preselio Husein ibn Uvaqid, imam poznati imam Alame, čovjek koji je dakle bio u vremenu onaj i, i dakle velikih tabina i od kojih je prenosio. Također, preselio je Amr Abdurrahman ibn Amr el Auzaj. Imam Auzaj, spominje se nešto njegove onaj, biografije, njegovo pravo ime Abdurrahman ibn Amr ibn Muhammed Ebu Amr el Auzaj, pripisuje se el Auzaj, to jeste jedna, jedno koljeno, odnosno da kažem, jedna porodica iz plemena Benu Hamir. Međutim, drugi kažu ne, on nije bio u osnovi njihov, nego se pripisao njima jer je njegova osnova iz Sinda, odnosno bili su zarobljeni, njegova familija bila zarobljena, pa je se eh, u tom svom dolasku do sredjenju spojio sa plemenom Euza, pa je onda preuzio ime Eleuza i odnosno da je pripadao toj porodici. Neki kažu da je rođen u Baalbeku i da je onaj odrastao tamo kao jetim u okrilju svoje majke, a njegova majka se selila iz grada u grad sve dok nisu došli do Euzaa. Kaže se također za njega, odnosno bilježi istoričari, uh, e, Hafiz ibn Kathir Rahmehullah ta'ala navodi, odnosno podužu biografiju vezano za njega, pa kaže da je bio odgajan i da je bio jedan od istaknutih ljudi sa kojim se nisu mogli mjeriti ni, kralje, ni sinovi kraljeva, ni halifa, ni, niti vezira, odnosno ministara. Svi oni koji se pokušali sa njim porediti nisu mu dakle bili ni do ni dokle odnosno gleda njegove vrijednosti niko nije bio od njega bogobojazniji preostrožniji niko nije bio bolji govornik niko bi, nije imao toliko razumaniti, niti uh, znanja kao što je uh, bio imam Evzaj kada bi progovorio onaj koji je sjedio u njegovom društvu poželio je svako da zapiše ove njegove riječi također sam posebno volio je mnogo pisanje volio je mnogo čitanje proučavanje i tako dalje i bilježenje pa je čuo za jedan od hadisa od Jahije ibn Ebi Kathira i koji se dakle završio kod njega, ali ona je htio je da e, se susretne sa ljudima od kojih je on čuo. Pa je čuo da je taj hadis prenešen Jahi od Hasana ibn Sirina. Kaže se, dakle ovdje u njegovoj e, biografiji, da je se odlučio na putovanje i kada je došao, ona je čuo je da je Hasan preselio, a da je Ibn Sirin, Sirin Rahmehullah Tala se razbolio. Pa je Eleuza'i svaki dan posjećio Ibn Sirina očekujući da, se on, da, će, se, da će on ozdraviti uz Allahovu pomoć. Međutim, njemu je bilo svaki dan sve teže i teže dok Ibn Sirin nije preselio, a nije taj hadis, za taj ga hadis nije upitao, bilo ga je stid u takvom halu da ga pita. Od njega su prenosili velikani islama kao što je bio Malik ibn Enes, Seuri i Zuheri. I Zuheri je jedan od njegovih, odnosno jedan od njegovih šehova, E, također je pohvalilo su ga mnogi imami i svi muslimani dakle, slažu se oko toga da je on bio pravedan i da je bio dakle, čovjek poznat po svom imametu. Imam Mali kaže, Euzai je bio imam koji se slijedi, zatim Sufjan ibn Ujene kaže i drugi, Euzai je bio imam svoga vremena. Jednom prilikom je išao na hađ, dakle dobavi hađ, a Sufjan Seuri je vodio eh, povodac njegove devi, a ispred njega je pravio put Malik ibn Enes nad ona ispred ljudi. Pa je, kaže, Sevri govorio, otvorite ili oslobodite put šejhu. Kaj sve dok nisu sjeli kod Kjabe, a onda su eh, sjeli, dakle, on ima Malik, ima Seuri, da razgovaraju. Pa kaže se da su za ima Malik ušli onaj u razgovor o, o različitim naukama, pa je ima Evza i Mevzai, bio više informisan, odnosno imao više informacije, više znanja o pohodima, o bitkama u islamu nego što ima Malik, dok ima Malik bio mnogo istaknuti i bolji od njega u fiku. Također, imam Evza i se e, ušao u jednu raspravu sa imam Sevrijem i to e, odma pored džamije El Hif, ta džamija El Mešit je poznat onima koji idu na hađ, to jeste džamija na mini. Uh, Dakle, mesela se radila sa, radila su na meseli, možda velikom broju ljudi danas poznam, to jest dizajn ruku na mazu, pa je Imam Evzai se pozvao na hadis Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kao se, kako se prenosi o Zuheri, od Salama, od njegovog oca, Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, dizao ruke kod odlaska na ruku i vraćanja sa ruku. A dok je Imam Sevri spomenuo eh, hadis jezida ibn Ebi Zijada, pa se Evzai naljutio. Kaže Evzai njemu, zar se ti, kaže, suprostavljaš hadisu Zuharije sa hadisom od Ibn, jezida Ibn Abi a ti znaš, kaže, da je on za nas slab. Kaže, pa je to Sebriju bilo palo teško, pod mu se lice. Kaže, njima zaj, je ti teško? Kaže, jest, nisam, teško mi je to bilo. Kaže, ako hoćeš, idemo kod Hadžaru Lesveda, pa da se tamo proknijemo, zakunijemo, da vidimo ko je bio u pravu. Kaže, pa je Sebri se ušutio. Hakli Ibn Zijad kaže, Evzaj je Eh, spomenu odnosno eh, od njega se prenosi 70.000 raštih vjerskih pitanja, odnosno eh, predaja u kojima je govorio, prenosi se ili obavijestio nas, dakle direktne predaje koje on pamtio. Također Rebu Zura kaže, od njega se prenosi 60.000 različitih mesela i predaja. Također drugi, drugi imam za njega govore da je u jednoj godini riješio 113 fetvi. Imao je samo 25 godina kada je se počeo baviti onaj fetvama. E, donosio je, odnosno e, fetve, ta šarijatska rješenja, donosio je sve do, sve, do, do kraja svoga života. Jahe al-Katan prenosi od Malika, pa kaže, kod mene su se sastale za i Severije, Bohanife, pa sam rekao koji od njih bio najispravniji po svojim stavima, kaže imam Evzaj. Mohamed ibn Ažlan kaže, nikoga nisam vidio da iskreni prema muslimanima, da vi, više voli hajr muslimane kao što je bio imam Evzaj. Također se prenosi drugih imama da je vzaje nikada ga niko nije vidio da se smije na glas. To jest da pušta glas kada se onaj nasmije. Kada bi govorio onaj, kada se obraćao muslimanima, u njegovom društvu su, kaže, ljudi plakali ili očima ili svojim srcima. Tako je tužno onaj pričao kada bi se osamio sam, plakao, plakao je do te mjere da onaj ko bi ga čuo od njegove poruce da bi mu se smilo, on sažalio se. Jahe ibn Mu'in kaže, četvorica su istaknutih imama, Sevri, Ebu Hanife, Malik i Evzaj. Ebu Hatim kaže, bio je povjerljiv i onaj koji se sluša i slijedi kada se od njega nešto prenesi. Također su za njega govorili da imam Evzaj nikada nije pravio greške u arapskom jeziku, to jeste kada je govorio, govorio je čist onaj jezik kada bi njegove, njegova pisma i njegovi spis, ono što je on pisao, došlo do onaj, halife Mensura, on bi, kaže, gledao ta pisma i te spise, pa je govorio, govorio bi, dakle, svome onaj, pisaru Sulemane ibn Mđalidu, bilo bi, kaže, dobro da koristimo njegove riječi, njegove, dakle, te rečence, kada pišemo onaj, u namjesnicima u zemlje. Pa je Suleiman onaj, rekao, eh, Ibn Mđalid, teško da može ko sastaviti eh, rečencu ili tekst ili pismo ko što to može imam Evzaj. Veli divni muslim kaže Evzaj kada bi klanjao sabah, sjeo bi pa bi onaj zikriju, sve dok ne bi se pojavilo sunce. Mnogo je poštovao prethodnike, to je Selef i mame, a kad god bi onaj, imao priliku iskoristio da spominje nešto od fika i od hadisa. Kaže Evzaj, vidio sam Allaha te barik u snu, to jeste Allah se ne može vidjeti, može se vidjeti samo svjetlost, može se čuti njegov, odnosno može samo čuti glas ili glasnik, uh, Kaže, pa mi je rekao, jesi li ti onaj koji ne naređuje dobro i spriječava zlo? Pa sam rekao, tvojom dozvolom, gospodar, tvojim fadlom, tvojim davanjem. Pa sam rekao, gospodar moj, usmrti me na islamu, a on mi je odgovorio, kaže, na sunnetu. Mohamed ibn Shuaib ibn Mishabur kaže, rekao mi je šejh, moj šejh mi je rekao u, Damask, u džami Damasku, ja ću, kaže, umrijeti toga toga dana, A kad je došao, kaže, taj dan, vidio sam ga u dvorištu džamije kako ga pripremaju. pripremaju. A prije toga mi je, kaže, rekao, idi do mjesta gdje se polažu mejti, pa reci mi šta si vidio kaže vidio sam toga, vidio sam toga, vidio sam. Dakle, on govori o snu, o svome snu. Kad vidio sam toga kad Kaderiju, vidio sam tako i tako čovjeka, vidio sam, vidio sam Osmana ibn Atiku, kako je dobar čovjek, vidio sam Eba Amra Vezaija, najboljeg čovjeka koji hodi na zemlju. Dakle, vidio u snu da je imam Vezaji, dakle, usnio da imam Vezaji najbolji čovjek koji hodio na zemlji. Kaže, i ti ćeš umrijeti toga i toga dana. Kaže, nije došla ni podne, a on je već preselio, pa smo, kaže, posle podne klanjali dženazu. Ovako se prenosi od Ibn Asakira. Imam Evzaj Rahmeullah Ta'ala je bio čovjek koji se posvećivao mnogo, posvećivao mnogo ibadetu, namazu i svim obredima. Dugo je šutio, odnosno mnogo je šutio, nije pričao bespotrebno, a kada bi klanjao noćni namaz, odulio bi noćni namazu, pa je govorio, odnosno citirajući Allah i Rošanov riječi, i od noći ti njemu, kaže, čini seždu i veličaj ga dobar dio noći oni koji vole da im se ubrza nagrada na ovom svijetu, oni onaj zaboravljaju dan, teški dan koji ih čeka. Pa je govorio, <clears throat> onaj ko bude stajao na noćnom namazu, e, skratit će se stajanje na sudnjem danu. Veli divni muslim kaže, nikoga nisam vidio više da se može posvetiti bad kao što je bio imam Evzaj. Za njega se, o njemu se priča, o njemu se prenosi da kada bišao na hadž, kaže, čitao vrijeme dok je bio na jahalci, klanjao bi, dakle, nikada nije spavao. Ako bi se, kaže, malo umorio, nagio bi se na prednji dio sela, dakle, onaj izvišnji dio sela za koji se čovjek drži kada jaši, da li devu ili konja. Toliko je bio pobožan, iskrušen u svom ibadetu, da su mislili misli ljudi da je slijep. Ušla je neka žena kod njegove žene pa je vidjela na Hasuri, da je Hasura mokra. Pa ona kaže da se neko djece nije ovdje pomokrilo. Kaže ne, to je kaže suza, suza našega šejha. I kaže tako svako jutro osvane. To je čita u noć klanja. Imam Ebzali kaže držite se predaje od Selefa. Makar te, kaže, ljudi odbili. Pusti se, kaže, ono što govore drugi, bez obzira da li to njima, kaže, ona je bilo uh, lijepo ili ne, doći će, kaže, vrijeme kada će se pravi put pokazati, a ti ćeš ostati na pravom putu. Također, se ka, također je govorio, drži se suneta i budi ondje gdje su bili ashabi. Pa kada se kaže, re, reklo se, uradi to. Ako su oni rekli, onda to uradi. Ako kažu nemoj, onda nemoj to uraditi. I neka ti, kaže, bude drago ono da čini što su oni radili. Kaže također, nauka je ono što je došlo da ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a ono što nije došlo od njih i nije nauka. Također je rekao, ljubav prema Ali i Osmanu se neće sakupiti osim vjerničkom srcu. Kad Allah Đeršanu hoće neko zlo ljudima, on im otvori, kaže, vrata rasprave, a onda im zatvori vrata dijela i znanja. Također se za njega prenosi da su govorili kako je bio jedan od najplemeniti ljude svoga vremena, da je obilato dao ono što je imao, u, svoj, u, u Betul Malu za svoju platu, odnosno za njegovu platu bilo je određeno nešto od e, nepokretne imovine, a u dakle od vremena Beni Umeje i također bilo mu nešto odvojeno za od dakle onaj novaca. Pa kaže se da je svake godine imao pravo, odnosno da bilo do tada skupljeno 70.000 dinara od tih 70 dinara, dakle zlatnika, nikada ništa nije uzio osim što mu je bilo potrebno. Kada je umro, umro je i ostavio za sebe samo 7 zlatnika i to kaže se da ti 7 zlatnika, 7 dinara, bilo je dovoljno da se opremi samo njegova dženaza, Allah najbolji zna. Kada je Abdullah ibn Ali, Amosefa, dakle Amidža od Sefaha, e, ko, koji je bio povodom jel, ili čovjeka čijim rukama su svrgnuta emevijska vlast iz Šama, kada je ušao u Damask, zahtijevao je, zahtijevao je da dođe kod njega Evzaji, pa Evzaji se nije pojavio tri dana. Nakon tri dana došao, ušao kod njega, nazvao mu Selam, a ovaj e, Abdullah ibn Ali nije mu, se, nije mu odgovorio ništa, nego je držao dakle, štap u svojoj ruci i udario ona jako zemlju. Kaže, sa njegove desne i sa lijeve strane bila je njegova svita, njegove sluge. Bilo je, kaže, onaj mnogo može se vrojati na, na stotine. Pa mi on reče, o Evzaji, šta ti, kaže, misliš ovo što smo mi, kaže, uradili sa nepravednicima od Beni Umeje? Šta su oni učinili zulima, robovima i na zemlji? Je li to, kaže, bio džihad, je li to, bio borba, je li to bila borba na Allahom putu? Pa sam rekao, ja je mir el mumini, odnosno ja je mir. Čuo sam Jahu ibn Sejda da je El Ansari da je rekao, čuo sam Muhammed ibn Ibrahima Temija da je rekao, čuo sam Alham ibn Veqasa da je rekao, čuo sam Omera ibn Hatava da je rekao, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam, inema na malu bin nijad, svako se ona je dijela vrijedniju prema namira pa do kraja hadisa. Kaže, pa je onda štapom udario još jače. A oni, kaže, koji su bili od njega su se potegli za sablje, ostavili su ruke na onaj rukohvat sablji. Kaže, ovo je vzaj šta ti, kaže, misliš o prolivenoj krvi Beni Umeje? Pa sam rekao, rekao je Allaho, poslanih sallallahu alaihi sallam, nije dozvoljeno proliti krv muslimana osim jednom od tri slučaja. Ako neko nekoga ubije, ako je onaj oženjen počinio blud ili ako neko ostavi svoju vjeru i ona zapostavi džemat muslimana. Kaže, pa onda je udario je treći put još jači u zemlju. Kaže, šta ti misliš o njihovim medicima? Jel ono što je u njihovim rukama bilo odnosno što je ostalo je bilo onaj haram ili ne. Pa kaže, ako je njima bilo haram, haram je i tebi. Ako je njima bilo halal, tebe nije, kaže, osim ako ti vjera dozvoljava. Kaže, pa je onda udario još jači od eh, onaj pod. Kaže, šta misliš, Evzaj, da te postavimo kao onaj kadiju? A on reče, oni koji su bili prije tebe nisu mi to stavljali obavezno, odnosno više, puno su me poštovali, nisu me htjeli opteretiti time. Bilo bi kaže, drago, da i vi nastavite sa tom svojom dobrotom. Kad mu reče ovaj Abdullah ibn Ali, hama bi ti da ideš, odnosno ne bi da više pričaš o ovome. Imam, kaže, veliku porodicu, žensku, onaj, mnogo ženskinja u kući, ja se, kaže, brinem o njima, a i njihova su, kaže, srca vjezana za mene. To jeste, brinu se i oni za mene, gdje sam i šta sam i kako, ću, kako bih ostali bez mene. Kaže, pa mu je dozvolio da ide. Kad sam izašao, poslao je svoga izaslanika, Abdullah ibn Ali, poslao svoga izaslanika se dijesta zlatnik. Kaže, dadni u njemu. Kaže imam Evzaji, tako me Allaha uzeo sam ovih 200 dinara i straha da ih vratim da me ne ubije. Jer sam čitao vrijeme, kaže, gledao kako mi glava pada pred tijelom zbog mojih odgovora za ono što me je pitao. Pa sam, kaže, uzeo ti 200 dinara i podijelio prije što sam došao u kući, nisam i ponio sebi, nisam i ja i iskoristio. Također se prenosi da je u tom periodu on postio tri dana, dakle, ona, bijeli dane ona, hiđarskog mjeseca i ovaj ga namjesnik, Emir, ga je pozvao da se iftari sa njim, on je odbio, nije se sa njim htio iftariti. Nakon toga, nakon ovoga događaja, imam Evzai se uputio iz Damaska u Beirut, jer je Beirut bila granca muslimanske države. Imam Evzai, kaže, bilo, svidio mi se Beirut, svidio mi se narod u, Be u Beirutu, to je današnji Liban. Prošao sam pored Kaburova, kad tamo sam vidio jednu ženu u crnini, pa sam ju pitao gdje su stanovnici, a ona reče, ako misliš na stanovnike, pogledaj stanovnike Kaburova, ako misliš na ono što je prošlo, taj pogledaj ove što žive po ovim vamo kućama. Mohamed bin Kesir kaže, čuo sam Evzaje da je rekao, jednom sam prilikom se uputio u pustinju i onda sam vidio čovjeka kako vozi rikšu. Dakle, dvokolca koju onaj, vozi samo jedan čovjek, a drugi je sjedio iza njega onaj, uh, na sjedištu. Pa kaže, kad god je onaj, njemu mahnuo rukom, ovaj bi skrenuo tim putem i ovaj koji gor sjedio na rikši govori, govorio je, Dunjaluk je laž, laž, laž i sve ono što je na Dunjaluku je laž, laž, laž. Također se prenosi od njega da je rekao U mom vremenu zapamtio sam čovjeka koji kada bi dolazio, kada bi došao petak i približio se vrijeme džume namaza, on bi odlazio u lov, ne bi išao sa ostalim muslimanima, pa ga je Allah ne bi išao sa ostalim muslimanima na namaz, kaže pa ga je Allah te barko utjera u zemlju, samo su ostale uši od njegove mazgi van zemlje da se vide. Također imam za jednom prilikom prošao pored jedne od džamija Beiruta i tamo je vidio dvojicu ljudi. Jedan je prodavao slatkiše, a drugi je prodavao luk. Pa ovaj što je prodavao luk je govorio, ja dobrog luka slađeg od meda. Kaže, imam me za i subhanallah, jer kaže, ovaj čovjek misli da je dozvoljeno lagat, jer kaže, misli da onaj laž nije krupna stvar. Imam Vahri kaže, rekao je Zaji, prije nek što smo postali ono što smo postali, mogli smo se i nasmijati i igrati, a sada kad smo postali mami koje ljudi slijedi, nije nam dozvoljeno ništa od toga. Naše je da se čuvamo, da čuvamo svoj, svoj ugled. Jednom prilikom se je Zai susreo sa halifom Mensurom, kada je došao u Šam, pa ga je ono pomenu, onda se kaže, pomenuo, spomenuo nekoliko, dakle, onaj, lijepi riječi da ga posjeti na Ahiret, kaže, pa ga je Mensur onaj, zavolio i kada je htio da ode od njega, on je zamolio Mensura da ne odijeva crnu odjeću. Kada je izašao od Mensura, Mensur je poslao Rabiju, dakle svoga slugu, i kaže, idi pa ga upitaj, ali nemoj da zna da sam te ja pitao. Zašto neće da oblaši crnu? Kada je upitao mama Evzaji, kaže kažem mama Evzaji, nikad nisam vidio nikoga u hramima u crnoj odjeći nisam vidio čefine u cr, crne boje. Nisam, kaže, vidio ikad mlado da ulači crno. Kaže, pa ja ne volim crnenu. Imam Evzaj je toliko bio poštovan i cijenjen šamu, <clears throat> da su se ljudi, odnosno da su emir se bojali od njega. Naprotiv, kaže se da su pojedinci smišljali način kako da ga smaknu, pa su i drugi ljudi opominjali i govorili, nemoj se njemu suprostaviti, jer kada bi rekao stanovnicima šama da se dignu pred tebe, da te svrnu, oni te svrgli i oni bi tebe oduzeli život. Ebu Bekri ibn Ebi Hajseme kaže, prenosi se od Muhammedinu Bejdala Tanafisija, kaže, sjedio sam jednom prilikom sa Severijem, pa mi je došao čovjek i kaže, vidio sam kao da je Rejhana, to je dakle jedna vrsta mirišljive biljke, onaj otrgnuta iz zemlje kaže, ako istinu govori šta je tvoj san, znači da je imam Evzaji preselio. Pa su, kaže, poslale pismo, onda im je došlo pismo da u tom vremenu fakat je imam Evzaji preselio. Imam Ibn Ketir kaže, nema sumnje da je preselio u Beirutu na granici islamske, tadašnje islamske države kao boraz na Allahovom putu. E, zna se da je preselio ove 157. godine i također se zna da je imao 67 godina rahmehullahu ta'ala. Nakon toga Ibn Ketir kaže, Eh, nakon ovih znamenitih događaja 157. godine, nastala 158. godina. Ove godine je Mensur potpuno završio svoj palaču vječnosti i nasalio se u nju nekoliko dana, odnosno nepunu godinu nije živio u njoj, a preselio je dakle, ubrzo i ostavio je ovu palaču. Ove godine je preselio, također umro ili nestao eh, Tavija Bizantije, to jeste eh, car Bizantije. Ove godine je Mensur poslao svoga sina Mehdija prema Riki i naredio da smijeni Musu ibn Kaaba u Mosulu, a da postavi Halda ibn Burmaka. Međutim, za Halda ibn Burmaka se veže jedna dakle, anegdota, to jeste e, za njega njegovog sina Jahju ibn Halda. Naime, Mensur mu je naredio da skupi 3 miliona dinara i da isplati halifi kao oštetu za nešto zbog nekog svog prijestupa koji je učinio. Pa se Halda ibn Burmuk Nasikira je poslao svoje sinove na sve strane, da svih emira, svih namisnika, svih prijatelja, braće, amiđa i tako dalje, sakupljaju pare i da skupi 3 miliona. I dok je bio onaj na, eh, na mostu Bagdadu, na Tigrisu, prišao mu je jedan, eh, oni koji se bavili astrologijom i kaže, sutra ćeš ti ovdje da nosiš zastavu ispred halife, dakle ime halife, i ta tvoja briga će nestati. Kaže, ja je njemu, jesi dobar, 300.000 onaj dirhema im fali i ti meni pričaš tome kako će ono sutra zastavu. Kaže, ako bude onako kako sam rekao, daćeš mi 5000 dirhima nagradu. Kaže, u ta tri dana dok su skupljali, kad je zadnji dan ošao, pojavilo se, odnosno raširilo se kurdi po Mosulu. To jeste kurdi u smislu, dakle, haridžizma da se prostavi muslimanskoj vlasti, odnosno samo Mensura. Pa je Mensur pitao svoje onaj, savjetnike šta mislite koga bi bilo najbolje da angažuje da se bori protiv Kurda, a on njemu Halda ibn Burmuka. Kaže, jel mislite da će Halda se Burmuk prisva da se bori, a Jamka je naredio skupi 3 miliona direma. Kaže, niko ti bolje nema od Halda ibn Burmuka. Kaže, pa su došli kod Halda ibn Burmuka i rekli, Halda bil ti, kaže, bi. Ali vidi, ono što su pripremili 2 miliona 700 hiljada, to će da isplatiš halif. Oni 300 hiljada, to te on halali. Kaže, pa je pozvao svog sina Jahju, Ibn Halde kaže sine Jahja, taka je takva situacija. I Jahja je krenuo sa vojskom, dakle prema onaj osobu, i tamo na onom mostu sačeka ga ponovo onaj astrol i kaže njemu, sjećaš se onoga jučer kada sjećam? Daj mi, kaže moji, kada je tako me Allaha da je rekao da mu dadnem 100.000, dao mu 100.000 kako sam, kaže, bio onaj u briz, pa mu je, kaže, isplatio 5.000 dirhima. Ove godine je Mensur krenuo na hađ, poveo je sa sobom i kurban, kada je prošao kufu, Eh, dakle, odmah na svom putovanju se razbolio, na početku svog putovanja se razbolio i bolest ga je savladala na ulasku u Meku. Umro je u subotu, šest dana, odnosno šestog zul hijđeta, klanjao, klanjao smo dženazu u Meki i ukopan je u mjestu Keda kod sunijetu Pabul Mala, a nešto ću to sad govoriti kada bude njegova biografija, inšala. Za njega se onaj, eh, kaže da je imao 68 godina, ne kaže imao 65 godina, Allah najbolje zna. Prije svoje smrti on je uzeo priseg od emira i vladara i namjesnika koji on slao za svoga sina Mehdija. Mensur, njegovo pravo ime Abdullah ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Ebu Džafir Mensur, bio je eh, stariji od svoga braća Ebu, eh, pa Halalte, svoga brata Ebu Abasa Sefaha. Njegova mati je bila onaj umu veled, to jest oslobođena robkina Selama. Sa, njemu je hilafet, e, jel da tamo je prisega na, hilate, na hilafet 136. godine, imao i tada 41 godinu. Zna se također da je rođen 95. godine, ono što je najpoznatije što Ibn Ketir kaže, i to u mjesecu onaj Seferu, a onaj za sebi tvrdio da je rođen u Zulhidžetu, Allah najbolje zna, i to u Balki. Njegov hilafet je trajao 22 godine i nekoliko dana, Zatim kad Ibn Kathir ovdje opisuje da je bio tamnoput, da je ispunjeno lice, da je imao puno dlaka ovdje na solufima, zatim imao široko čelo, imao savijen šiljat nos, ovdje onaj udubljen nos, da su mu onaj oči bile uh, izbačene i na njegovom licu se vidjela, ona, odnosno jel, uh, imao ugled samog vladara, odnosno kralja. Od Ibn Abbas se prenosi da je govorio od nas će biti Sefah, jedan će biti Mansur. I također postoji jedan rivajet, ali ovaj rivajet dakle, nije ispravan ni kao Merfua, ni kao Meuhuf. To jeste je rekao sve dok ne predamo, sve dok ne predamo vladavinu i Sibnu Merijemu. Allah najbolje zna. Hatib kaže njegova matija Sulama ili Selama, e, kaže da je govorila ona kada sam ga ponijela, odnosno kada sam zatrudnila njime, usnila sam da iz mene izašao lav, pa je onda, kaže, riknuo i to uspro, uh, e, ispraviš se na prednjim nogama. Nije, kaže, ostao na zemlji nijedan lav da nije došao pred njega i da mu nije učinio seždu. A Mensu, dok je bio još dijete, vidio je čudan san, pa kaže, ovaj san treba zapisati zlatnim slovima i da se djeci okači na vratove da, ga, da uvijek čitaju. Vidio sam kao da sam u Mešidu haramu a Allahom poslanik sallallahu sallam pored Kjabi. Ljud se okupilo oko Kjabi, pa mi je rekao, pa je rekao uh, glasnik, di je Abdullah? Pa je ušao, u, ustao moj brat Sefa, prošao između ljudi i onda ušao pored Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem A nije, kaže, dugo bilo, pa je izašao, pa je ponovo rečeno di je Abdullah, pa sam ustao ja. I moj Amidža Abdullah ibn Ali, e, natičući se, pa sam ga prestigao do vrata Kjabe i ušao sam ka tamo Allahov poslanik Ebu Bekr, Omer i Bilal. Pripremljena, bila, bila mi je, pripremljena mi bila zastava, a onda mi je rekao da pazim njegov umet i da pazim svoju familiju. A onda mi je stavio, kaže, čalmu i onaj, obavio je 23 puta, jer on to sad veže za 23. godinu njegove vladavne, Allah najbolji zna, pa je rekao, drži ga o Ebu Halifa i loče Halifa sve do sudnjega dana. Također, dok je Mensur bio u zatvoru vrijeme Beni Umeje, sa njim je u zatvor bio Nobaht, jedan od astrologa, Međusija, i kaže njemu ovaj Međusija, ko si, šta si, kaže, ja sam iz plemena Benu Abbas, kad mu je pojasnio, sam rekao i svoje ime, ime i oca i tako da i svoju familiju, kaže, ti ćeš preuzeti hilafet jednog dana. Kaže njemu, Mensur, jesi ti dobar, mi smo u zatvor, ne zna niko od nas ko će preživiti. Kaže, ti meni napiši na ovom papiru da ćeš me nagraditi ako budeš halifa. I tako je, kaže, bilo kad je Mensur izašao iz zatvora, uh, ovaj, Nobaht njemu došao i prihvatio islam, dakle, ispred Mensura i zatražio da ga Mensur počasti i kaže Mensur ga uzio za jednog svojih bliskih savjetnika. Mensur je obavio e, nekoliko puhota hađ, to je bilo 140. zatim 144. godine, 147. 152. i 158. godine ove godine kada je i preselio. Sagradio je Bagdad, Rasafu, Rafihu i njegovu palaču, poznatu palaču vječnosti. Rabija ibn Yunus njegov savjetnik kaže, sa, čuo sam Mensura da je rekao, četvorca su halifa Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, a četvorca su kraljeva Muavija, Abdulmelik ibn Mervan, Hišam ibn Abdulmelik i ja. Mali kaže, rekao mi je Mensur, ko su najbolji ljudi nakon Allaha poslanika sa sada, pa sam rekao Ebu Bekr i Omer. Kaže, istinu si rekao, to je bilo, kaže, mišljenje i emir mu'minin. Jednom prilikom se je Mensur obratio masi ljudi, pa je neki čovjek ustao i rekao, ja Emir el Mu'minin, spomene ono što trebaš da spomeneš, boj se Allaha onome što će ti kaže doći, ono što zapostavljaš u svom govoru, pa je Mensur prešutio. Kaže Mensur, molim, odnosno utječem sa Allahu da budemo do njih koji, za koje Allah Đelšanu kaže. A kada im se kaže, bojte se Allaha, njih kaže, uzme ponos u želji za griješenje. A ja bi, kaže, mogao tada da budem ohol i nepravedni. Kaže, o ljudi, I onda on njima spomenu i kaže, ovaj čovjek ako ne bude istinu govorio, a ne vjerujem da je htio onaj time iskreno Allahovo lice, pa je nastavio svoj govor, a onda je poslao svoje namjesnike i rekao, ponudite mu Dunjalu. Kaže, pa su mu ponudili Dunjalu, kao on je prihvatio. Dao mu onaj posao i tako dalje, dao mu platu, dao mu para, dao mu svašta nešta. I kad je ovaj se već ustoličio, kaže, zonite ga. Kaže, jesam ti rekao da nisi ono spomenuo da Allaha, da si ti Dunjalučka ostare ljudi. Smaknite ga i naredio je da ga onaj ubiju jednom prilikom kod njega je došao, odnosno bio Mubarak ibn Favale, dovelo su pred njih čovjeka koji je mi je kojim je bila presuda, odnosno jel, e, linč, odnosno da mu se oduzme život. Bio je e, svezan i prostrata je bila prostirka i stavljen panj da mu se onaj sabljom onaj, sjeće glava. Pa mu Barek reče, čuo sam Husejna i da je rekao Allahom poslanik sallallahu alaihi kada bude sunji dan, doći će glasnik i reće neka ustane onaj čija je nagrada kod Allaha, a neće, kaže, moći ustati osim onaj koji je oprostio. Pa je, kaže, oprostio ovom čovjeku, a onda se Mensur okrenio u Barak ibn Fadali, kaže, on je počinio takvo i takvo zlo, počinio takva i takva nedjela, takve takve uh, zločine. Jednom prilikom <clears throat> doveden je čovjek pred njega, pred Mensura, pa je rekao, ja je Mir al-Mu'minin, ako se osvjetiš, to je pravda, ako oprostiš, to je još bolje. Zatim je onaj zamolio Allaha da dakle Mensur je zamolio Allaha da ne bude to da ne radi radi sebe. Onaj pa je uh, eh, halali njemu se oprostio mu je ostavio ga je u životu. Jednom prilikom kaže Esma i kod Mensura je došao neki Beduini iz Šama i on kaže, o Arapine, zahvalite se Allahu što Allah Đršanu u našim uh, E, u našoj vladavini nije vas pogodio sa kugom. Kaže ovaj Beduin, Allah Đerašanu neće spojiti dva zla, tvoju vladavinu i <laughs> kugu. Ali mu kaže, on nije, onaj, nije mu ništa naštitio, on nije mu zamjerio. Neki od zahida pobožnjaka ušli kod Mensura, pa je rekao, Allah ti je dao dunjaluk u cijelosti. Pa ti, kaže, otkupi ga za sebe ono što ti treba. Svaki, kaže, noć se prisjeti kako ćeš leći u kabur čiji će onaj zora biti sudnji dan. Kaže od ovakvih riječi, jednom prilikom kada je ušao Amr ibn Ubejd el-Hadari, onaj, kada je opominjao Mensura, Mensur je plakao. Pa onda kada je rekao, den prouči nešto od Allahovi jajeta, pa je učio suru al-Fetch, kada je došao do riječi, tvoj gospodar zaista, onaj, je ko spletki, spletke priprema, on je, kaže, zaplakao, pa mu je to teško palo. Kaže, den još kada je govor nešto. Pa je onda spomenuo, Amr ibn Ubejd je spomenuo onaj, ovu predaju, to jeste boj se dana kada zaspiješ i legneš u kabur, a čije jutro sudnji dan. Pa je onda rekao, evo ti deset hiljada dirhema, dadnite mu poklon. Kaže, Amr, nemam potrebe za, za time, to mi ne treba. Hoćeš Allahan? Kaže, neću tako me Allah. Pa onda njegov sin Mehdi rekao, zaklinje se halifa, zaklinješ se ti. Kaže on, koji je ovaj? Kaže, to je moj sin. Kaže on njemu, ja kaže, nemam potrebe za ovim parama, a moraš, kaže sine, znati da tvoj otac može lakše da iskupi se od kefa, odnosno kefarat, nego što to mogu ja, ja sam siromašan. Kaže Mensur njemu, ojebo Osmane, imaš li kakvu potrebu? Kaže, da, imam. Kaže, koja je tvoja potreba? Nemoj, kaže, nikada nikoga slati po meni dok ti ja sam ne doći. Kaže Mensur, to znači da se više nikada nećemo vidjeti. Za Mensura se, odnosno Mensuru se prenosi da je njegov život bio uveliko raspoređen, da, je, da su njegove dane bilo raspoređen, pa kaže početak dana bi iskoristio za nađivanje dobra i sprečavanje zla, zatim se posvetio vlasti i onome što je se ticalo namjesnika, da li postavlja, da ih smjenjuje i da onaj vodi brigu o narodu. Kada bi klanjao podne, ušao u kuću, odrio bi se do Ikindije, a kada bi klanjao Ikindiju, sjeo bi sa svojom porodcom i da vidi kakve su njihove onaj potrebe. Kada bi klanjao Jaciju, onda bi se posvijetio pismima, knjigama i tako dalje koji su dolazile sa svih strana islamske države. A onda kad bi završio, onda bi ostao do trećine noći, legao bi, drugu trećinu noći bi prespavao, a treću onaj, trećinu noći bi klanjao sve do saba, saba namaza, noćni onaj namaz. Kada bi došao sabah, nakon sabaha bi izašao među ljude, sjeo je na, svoju, na svoje prijestolje, odnosno mjesto njegove, onaj, eh, kako bi rekli, jest prijestolje gdje odakle je vladao, a onda onaj bi nastavio svaki dan kao i onaj prethodni. Jednom prilikom do njega je došla vijest da je neko od njegovih namjesnika pripremio pse i orlove da ide onaj u lov, pa je on napisao pismo, teško bilo tvoje majce, tvom plemenu, ja sam te, kaže, postavio kao namjesnika, se brineš u muslimanima, ne da se brineš o divnim životinjama, kako ćeš doći do njih. Predaj tu svoju vlast i idi svojoj porodici kao ponišen. Jednom prilikom došao mi je Haridžija, koji je već savladao neke od njegovih vojska, vojska nekoliko puta i kaže, kada je stao ispred njega Mensur, njemu onaj, kaže, o sine, te i te. Zar ti takav, dakle što bi rekli nas, šako jada ili bjedniče, zar ti takav da si savladao moje vojske? Kaže mu ovaj Haridžija, dakle, do jučer između mene i tebe bitke, a danas sam došao pred tebe treba se svađamo da me ponižavaš i psuješ. Kaže, pa se Mensur postidio godinu dana, nikoga više nije vidio. Zatvorio se godinu dana, nikoga nije primao stida da ga obiđe. Također, opominjao je svoga sina i govorio je, sine moj nije, kaže, pamet da se znaš izvući iz nedaće, nego je pamet da znaš se spriješiti da te nedaća ne pogodi. Kaže, sine moj, nemoj nikada dozvoliti da sidiš na mjestu gdje nema muhadisa koji će te prenositi nešto od hadisa. Zuheri je rekao, nauka o hadisu je spomen, ne, ne vole je samo, kaže, osim muški muškarci. A ženski muškarci ne vole onaj hadise. I danas dan ima toga, oni koji pričaju protiv hadisa i hadisa, danas je takvih ženskih muškaraca kod nas mnogo, u našem vremenu, našeg naroda posebno, ali neko se drugi njima posvetiti, Allah najbolji zna. Da se im kaže, e, eh, men svome sinu Mehdiju, Hadis i fik je ono sa čim će čovjek da uspije na ovome svijetu. Neka ga jednog dana pitao, ima li, kaže, šta da te nije ispunjena bilo koja želja od ovoga? Ja, kaže, ima. Koja ti je želja? Kaže, bila mi je želja da sjedim sa ljudima i da ja, kaže, prenesem hadis pa da ljudi prenesu ga, kaže, od mene. Kaže, on njegova svita, hajmo se, kaže, mi je okupit, pa ti nam prenesi hadis. Kaže, mogu ja preneti, ali niste vi ti. Jer niste vi, kaže, ti koji, za koji će reći prenosioci hadisa jednog dana pitao je svoga sina, sine koliko imaš uh, jahalica? Kaže, ne znam. Kaže, ako si ti, ako ne znaš broj jahalica, onda ćeš ti, kaže, hilafet još više zanemarti. Ove godine, 158. godine, kada je Mensur odlučio da ide na hađ, pozvao je svoga sina Medija, Ostavio me vasijet i kako treba da vodi brigu o muslimanima nakon njega. Zatim ga je podučio mnogim stvarima. Podučio ga je grancama muslimanske države. Zatim mu je rekao kako da vlada, kako da upravlja onaj, e, odnosno namjesnicima i kako da podijeli kome njego ono što mu je bilo već pripadalo spominjali smo njegovu eh, palaču eh, vječnosti koja je, koji je završio te godine i on kaže, gospodaru moj, ako sam ti, kaže, učinio mnogo grijeha, ja sam ti se pokorio onome što je najdraže tebi, la ilaha illallah, i nakon toga je preselio. Kaže se da je ukupan u, u, u sjevernom dijelu Meki, njegov se kabur ne zna jer je rabija njegov e, sluga, iskupao stotinu kaburova na različitim mjestima, a onda njega ukupao u tamo gdje niko nije znao, iako mi je nakon toga, odnosno halal te prije toga klanjana normalno dženaza. Nakon njega je došao na tron njegov sin Mehdi. E, Mehdiju su priseku dali svi još u vrijeme njegov, života njegova oca. E, Mehdiju je došao glasnik iz Meke i prenio mu haber, o, odnosno vijest o smrti njegova oca i da mu se e, predaje hilafet. E, i sa predajom hilafeta došle su mu sve prisege prethodne i samo su ljudi potvrdili i niko se nije njemu suprostavio, naprotiv dali su mu onaj prisegu tada. Imam Vahdi kaže, ove godine, to je 158. godine, je muslimane pogodila velika pandemija. U toj dakle, godini e, pandemije pomrlo, odnosno umro velik broj muslimana, među njima je bio Eflah ibn Humeid, Hajve ibn Šurejh, Muavija ibn Salih u Mekiji, Zufer ibn Huzel ibn Khaysa Zufer, dakle poznati imam od imama, eh, dakle prijatelja Ebu Hanife, rahmehullahu ta'ala, čovjek koji je svoj život posvetio hadisu, a nakon toga posvetio se najviše fiku i analogiji. Rođen je 116. godine, umro 158. godine, dakle, u sto, odnosno halalte u 42. godini života. E, to bi, dakle, bilo za ovo naše druženje. Molim Allah, Žešan, da vas nagrade svakim dobro. Dala Allah, subhanu ta'ala, u Kabulu i od mene i od vas i da nas Allah Žešan poživi. Vidimo se ako Bog da sljedeći HFT poslije akšam namaza, pošto se vrijeme onaj, namaza pomira, to će biti odmah nakon uh, akšam namaza, pretpostavljam neki 20 do 8, Allah najbolje zna. Allah dao svako dobro. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammad wa ala Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني